Yılma önünden yaradan askerim Orduma gazi dedi peygamberim Bir dileğim var ölürüm isterim Yurduma, yurduma Düşman ayak basmasın Amin desinek birden bitmek Amin, amin Allah Ekber Allahu Ekber gökten şehitler Amin amin Allahu Ekber Ey ulu peygamberimiz neredesin? Dinle minalemlerden gül sesin Gel bana yar ol ki cihan fitnesin Kimse dönüp süngüme, süngüme yan bakmasın hürmetine birden yükler. Amin, amin, Allahu Ekber, Allahu Ekber, gökten şehitler. Amin, amin, Allahu Ekber. Allah eriyiz, silsileriz kahraman, Müslümanız hakka taban Müslüman. Kutları Allah boynuna, boynuna can atmasın. Amin desiler birden yiğitler. Amin, amin. Allahu Ekber, Allahu Ekber gökten şehitler. Amin, amin. Allahu Ekber, Allahu Ekber iner gökten şehitler Amin amin Allah Ekber Allah Ekber gökten şehitler Amin amin Allah Ekber Allah Ekber gökten şehitler Amin amin Allahu Ekber Allahu Ekber gökten شهید آمین